անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 290 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը դիպուկահար հրացաններից առավել ինտենսիվ կրակ է վարել հարավային եւ արևելյան ուղություններով, ընդհանուր առմամբ արձակելով 56 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին Բախումն ու մարդկային ողբերգական կորուստները եւս մեկ անգամ ընդգծում են Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունների կարևորությունը։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը։ Մենք շարունակում ենք հորդորել կողմերին, որ խստիվ հետևեն հրադադարին եւ միջոցներ ձեռնարկեն շփման գծում հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը թույլատնելու համար, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը երրորդյա այցով ժամանել է Թեհրան։ Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աչակցման նախարար Հոսեյն Դեհղանի հրավերով կայացած այցի շրջանակում հունվարի 31-ի առավոտյան Թեհրանում տեղի է ունեցել նախարարի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Վիգեն Սարգսյանը հարգակի турք է մատուցել 1980-1988 թվականների Իրան-Իրաքյան պատերազմի նահատակների հիշատակին ծաղկեպսակ դնելով անհայտ զինվորի գերեզմանին։ Մոսկվան փորձում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում կազմակերպել եւ Բաքուն իր համաձայնությունն է տվել այդ հանդիպմանը։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Չեմ կարող լավատեսությամբ ընդունել Մոսկվայում բանակցությունների արդյունքները, ասել է Մամեդյարովը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հունվարի 24-ին կայացած վերջին հանդիպումը։ Փետրվարի 17-ից 19-ին Մյունխենում կկայանա անվտանգության հարցերով Մյունխենյան համաժողովը եւ այդ համաժողովի շրջանակում նախատեսվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպում, ասել է նա. Քանի որ Հայաստանը եւ Արցախը Ադրբեջանի հետ գտնվում են պատերազմական վիճակում, ապա հատկապես Արցախում, որտեղ ընթանում են դիրքային մարտական բախումներ, վառոդը յուրաքանչյուր վարքյան պետք է 4 պահել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նախկին գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Մեր նորաստեղծ բանակը ճաղջախ է ճշնամուն։ Հետևաբար այսօրվա բանակը պետք է պատրաստ լինի կրկնել այս օրինակը, եթե ճշնամին փորձի ներխուժել Հայաստանի ու Արցախի տարածք։ Ադրբեջանը կարող է կրկին ապրիլյանի մակարդակի ռազմական ագրեսիա սադրել, հնարավոր է ավելի մեծամասշտաբ, նշել է նա։ Գեներալ լեյտենանտի դիտարկմամբ Պաշտպանության նախարարությունը պետք է ռազմաքաղաքական իրավիճակի խորը վերլուծություն անի եւ առաջանցի գործողություններով համոզի հակառակորդին իր ագրեսիվ ծրագրի իրականացման ոչ ցանկալի լինելու մեջ։ Սամանադրության նախագծի օկտին համատեղ քարոշչություն ծավալելու նախաձեռնությանը միացել է նաև Արցախի արմենական կուսակցությունը։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավին միացել են նաև Արցախում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Այսօրվանից սկսում ենք մեր շրջանային այցերը, որոնց ընթացքում համայնքներում հանդիպումների միջոցով մեր հանրությանը փորձելու ենք իրազեկել սահմանադրության նախագծի մասին, ասել է Հայկի Սերունդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմինե Պետրոսյանը։ ԱՅՈ-ի Քարուզաշավին միացած հայերենաց պաշտպան երիտասարդական գազམ་ակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանի կարծիքով էլ նոր սահմանադրության ընդունման կարևորությունը հասկանում են բոլորը։ Հայերենաց պաշտպանը ակտիվ կներգրավի այդ աշխատանքին, ասել է գազམ་ակերպության պատասխանատուն։ Իսկ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սուսաննա Պետրոսյանի խոսքով կազմակերպությունը մի շարք ծրագրեր է նախատեսում իրականացնել մոտակա օրերին։ Մենք մեր կազմակերպության անդամներով այո ենք հասելու համանդրության նախագծի ընդունմանը, նշել է Սուսաննա Պետրոսյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ ամփոփելու ոլորտի 2016 թվականի ցուցանիշները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2016-ը չնայած ծանր տարի եղավ Արցախի համար այնուհանդերձ ինչպես նախորդ տարիներին 2016-ը կառավարություն ամփոփեց 9% տնտեսական աճով։ Մենու ժամանակ նախարարի հաղորդած տեղեկության համաձայն 7%-ով աճել է տարվա ընթացքում գրանցված տնտեսական սուբյեկտների թիվը։ Տնտեսական աճին նպաստել են հանքարդյունաբերական ոլորտում գրանցված արդյունքները։ Կաշինի հանքավայրի գործարկման արդյունքում մետաղական հանքաքարի արդյունահանման ծավալները աճել են ավելի քան 36%-ով Գյուղմթերքի տեղական արտադրության ընդլայնումը նպաստել է սննդամթերքի արտադրության աճին, մասնավորապես պահածոների արտադրությունում այն կազմել է ավելի քան 8%։ Նախարարության գործունեության գերակայություններից Անդրանիկ Խաչատրյանն առանձնացրեց գործարարության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը։ Այս համատեքստում նախարարությունը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով ընդլայնվել են շահութարկի մասով արտոնություններից օգտվողների ցուցակ։ Նախարարը նաև տեղեկություններ հաղորդեց նախարարության իրավասության տակ գտնվող նախարարության իրավասության տակ գործող արտադրական ենթակառուցվածքներում արցանագրված արդյունքների մասին։ Շարունակելի փոքր հեկերի կառուցման ծրագիրը 17 թվականի հունվարի դրությամբ գործում է 14 հիդրոէլեկտրակայաններ, այդ թվում Սարսանք հեկը 50 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ եւ 13 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ 44 մեգավատ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ։ 2016-ին 35%-ով աճել է էլեկտրակայանի արտադրությունը, այլ խոսքերով արտադրվել է 296 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրակայանեգիա, որի շնորհիվ ներքին սպառման ծավալների 90%-ը ապահովվել է սեփական արտադրության էլեկտրակայանեգիայով։ 2016 թվականին էլեկտրացանցում կատարվել են 3.9 միլիարդ դրամի կապիտալ գնումքի աշխատանքներ։ Շարունակվում են էլեկտրիֆիկացման աշխատանքները ինչպես բնակավայրերի, այնպես էլ ռազմական օբյեկտների։ 2015-ի համեմատ 30%-ով աճել է նաև էլեկտրաէներգիայի մասնակի սուբսիդավորման նողված գումարը եւ կազմել է 2 միլիարդ 480 միլիոն դրամ։ Այսինքն սակագների բարձրացումից հետո բնակության կողմից սպառվող էլեկտրակայանի սակագինը չի փոխվել։ Մնացել է նույն 29 դրամ։ Անդրանիկ Խաչատրյանը 2016-ի հաջողված ծրագրերից է համարում Արցախի էներգո եւ Արցախ գազ ընկերությունների մասնավորեցման շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Սա մեր ծրագրման կբարձրացնի բնակավարում տեղի ունեցող գործընթացների մակարդակը բոլոր առումներով Նախարարության իրավասության տակ գործող ենթակառուցվածքների շարքում տրանսպորտի ոլորտը առանձնանում է չլուծված խնդիրներով։ Միջշրջանային եւ ներշրջանային ավտոբուսային երթուղիների ցանցում ընդգրկված են 166 բնակավայր եւ սպասարկում է բնակչության 90%-ը 134000 մարդ։ 97 ավտոբուսային երթուղիներից ունենք խնդիր 10 երթուղու հետ, որոնք չեն սպասարկում ճանապարհների անբավարար վիճակի, ցածր ուղևորահոսքի ու հետեւաբար ոչ եկամտաբեր լինելու պատճառով։ Ընդորում 2015 թվականի համեմատությամբ 2016-ին միջշրջանային ուղևորափոխադրումների ծավալը կրճատվել է 5% տոկոսով, ինչը նախարարը որևէ կերպ չի կապում արտահոսքի հետ։ Անդրանիկ Խաչատրյանը տեղեկություններ հաղորդեց նաև կապի բնագավառում իրականացված աշխատանքների ու ձեռքբերումների մասին։ Թվային համակարգի ներդրումը ապահովեց ավելի բարձր որակ։ Թվային ազդանշանի սփռում Արցախի տարածքում կազմում է 98%։ Իսկ սոցիալապես անապահով խավի ներկայացուցիչներին նախարարությունը անվճար հիմունքներով տրամադրել է 2000 հերոստատեսային կցորդ։ Օժանդակության այս ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Մեծացել է նաև բջջային եւ ինտերնետ կապ կարգով ապահովված համայնքների թիվը։ 208 քաղաքներում եւ գյուղերում հնարավորություն կա օգտվել ինտերնետ կապի ծառայություններից։ Բնակչության ավելի քան 97%-ն օգտվում է այդ ծառայություններից։ Հանրապետության տարածքում համացանցի ծավալը հասել է մինչև 10 գիգաբիտ վարկյան, ինչը տալիս է տվյալների ավելի արագ եւ մեծ ծավալով փոխանակելու հնարավորություն։ 2016-ի ձեռքբերումների շարքում նաև նախարարության իրավասության տակ գործող օպերատորների հետ 2016-ի ձեռքբերումների շարքում նաև նախարարության իրավասության տակ գործող օպերատորների հետ բանակցություններն են եղել, որոնց արդյունքում այս տարվանից նվազեցվել են գազի եւ հեռախոսակապի սակագները։ 2016-ի գործնեայության արդյունքներն ապահովելուց հետո Անդրանիկ Խաչատրյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Այսօր Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում մեկնարկել է Հանրապետության մեղվագործների համար կազմակերպվող հերթական երկօրյա կոնֆերանսը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում մեղվաբուծությունը զարգանալու մեծ հերանեկարներ ունի։ Հանրապետության կուսական բնությունը բավական է, որ մենք կարողանանք աշխարհին ներկայանալ որպես ալպիական մեղր արտադրող երկիր, ասում է կոնֆերանսը նախաձեռնած Ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակից Սուրեն Գրիգորյանը։ Նա մեղվագործ ինժեներ է, ով Արցախցի մեղվագործներին գործնական առաջարկ ունի։ Я представил свою разработку. Смысл ее заключается в том, что вся продукция, которая Ես ներկայացրել եմ իմ ինժեներական լուծումները եւ առաջարկում եմ մեղրն արտադրել իմ տեխնոլոգիաներով։ Այն ամբողջ արտադրանքը, որ կստեղծվի այդ տեխնոլոգիաներով, ես գնելու եմ։ Այդպիսով Արցախցի մեղվագործների համար լուծելով իրացման խնդիրը։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այստեղ իրացման խնդիրը շատ սուր է դրված։ Սուրեն Գրիգորյանը այնքան էլ վաղուց չէ մեղվաբուծության ոլորտում, ընդամենը 5 տարի, բայց նրա պասկի սոտ ապրանքանիշն արդեն ներկայացված է աշխարհի 15 երկրներում ու մեծ պահանջարկ է վայելում։ Նրա համոզմամբ Արցախցի մեղվագործների հետ համագործակցությունը կարող է երկուստեք շահավետ լինել, հատկապես որ պետական աջակցությունը նույնպես արկա է։ Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուժության եւ անասնաբուծության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանի հաղորդմամբ առաջին կոնֆերանսին բարձրացված խնդիրների մի մասն արդեն լուծված է հանձնագրեր են արդեն պատրաստվել, որպեսզի մեղանոցներ ունենա հանձնագիրը, բոլոր միջոցառումները արդեն գրանցվում զուտ հանձնագրերում, հետո լաբորատոր պայմաններ, որպեսզի լաբորատորիան համալարված լինի անպատասխան սարքավորումներով, որպեսզի ստուգվի լաբորատոր հետազոտության ենթարկվի շինարարի որակիվանդությունները կանխորոշի ժամանակին։ Արտադրանքը մեծ շուկա հանելու համար այս քայլերը պարտադիր պայմաններ են համոզված է Սուրեն Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է, որ մեղվաբույծները մտնեն իրավական դաշտ ու մեղրի որակական հատկանիշները որոշվեն ոչ թե տեսքից ու համից, այլ լաբորատոր փորձակնությամբ։ Նախարարության հաջորդ քայլը Նորայր Մուսայելյանի հաղորդմամբ կլինի օրենսդրական դաշտի կարգավորումը արտադրանքի արտահանումն առանց խոչընդոտների իրականացնելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտունու Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցը տասնամյակների պատմություն ունի։ Այն ստեղծվել է 1973 թվականին որպես երաժշտական դպրոց, այնուհետև 2004 թվականից վերակազմավորվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, իսկ 2014-ից արվեստի դպրոցի։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արվեստի դպրոց վերակազմավորվելուց հետո սկսեցին գործել նոր բաժիններ, ավելացան կերպարվեստի բարի բաժինները։ Մինչ այդ երեխաները հնարավորություն չունեին պարարվեստ ու քանդակագործություն սովորելու։ Ի դեպ, բարի ուսուցիչները հրավիրվում են Ստեփանակերտից։ Դպրոցի տնօրեն Ալվինա Բաղդասարյանի խոսքով Այնի որ տեղացի մասնագետներ դեռ չունենք, շաբաթական երկու անգամ տրանսպորտի հարցերը եւ այլ այդ ամենը լուծում ենք, նրանք գալիս են ու պարապում են մեր երեխաների հետ։ Մեր բարի խմբերը մասնակցել են համակարգային բոլոր միջոցառումներին։ Ճիշտ է, առայժմ 3 տարվա պատմություն ունի, մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք, բարային մրցույթներում մենք պետք է տեղեր գրավենք, մենք պետք է ունենանք մեր ուրույն տեղը մեր ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է թե ամեն ինչ կլինի շատ ավելի լավ, քան հիմա է։ Ազգային արվեստի պահպանման համար արվեստի դպրոցի տնօրինությունը ուսուցչական կոլեկտիվի հետ միասին անում է հնարավոր ամեն ինչ։ Թերևս դրա վկայությունն ազգային գործիքներն են, որոնց նկատմամբ սերը երեխաների մեջ սերմանում են դեռ մանկապարտեզից ազգային գործիքներ ունենք՝ քամանչա, փառ, դուդուկ, շվի, կանոն։ Այդ ամենը իհարկե շատ ուրախալի է այն առումով, որ նախորդ տարիների նախկինում մենք դրանց մասին չգիտեինք մեր սերունդները եւ մենք չգիտեինք, որ դրանք հայկական գործիքներ են ազգային, որտեղ մեզ ասում էին ուրիշ բան, իրականում այդպես չէ։ Այսօր մեր երեխաները գիտեն, որ դուդուկը, շվին, կանոնը, թարը, քամանչան ազգային գործիքներ են եւ այդ գործիքներով մենք կարողանում ենք մեր ազգային երաշխիքության գանձերը մատուցել հասարակությանը։ Մարտունու արվեստի դպրոցը ունի մասնաճյուղեր շրջանի Բերթաշեն եւ Գիշի գյուղերում։ Ալվինա Բաղդասարյանը նշում է այն բաժինները, որոնք գործում են այդ մասնաճյուղերում։ Վերջին երկու տարիներին ստացել ենք այդ բաժինները, այդ մասնաճյուղերը, որտեղ գործում են ելի առաջին հերթին դաշնամուր չեմ տարել այդ տեստալեմ քամանչա, թար, թարը դեռ չկա, ուրեմն վոկալ, այսինքն երկեցություն եւ ձայնի մշակում, կանոն, այդ բաժինները պահում են, կերպարվեստի բաժինները երեխաները քանդակում են, նկարում եւ պար, եւ գիշին եւ վերթաշեն։ Արվեստի դպրոցի սաները հաճախակի են մասնակցում տարբեր մրցույթների եւ տնորենի հավաստմամբ զբաղեցնում են առաջնային տեղեր։ Միշտ վերադառնում են հաղթանակներով առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերին ունեցել գովասանագրեր, ամենապրստեր մասնակից եւ այլն։ Հանրապետական մրցույթների եւ չախմբերի եւ անհատ կատարողների գուսանական աշխատական երկերի բոլոր մրցույթների մեջ Մարտունու արվեստի դպրոցի երեխաները ամեն տարի մասնակցում են եւ շատ ուրախ ենք, որ մենք կարողանում ենք օգնել, որպեսզի մեր ազգային արվեստը նախ պահպանվի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Իսրայելի ծառայությունները արել են հնարավոր ամենը, որպեսզի Լապշինը չհայտնվի Ադրբեջանի բանտում։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցիմկերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության անցանկալի անձերի սև ցուցակում, որոնց վրա տարածվում է երկիր մուտք գործելու արգելքը, ավելի քան 500 մարդ կա։ Լապշինի նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու պաշտոնական վարկածը Ադրբեջան մոտ գործելու արգելքը խախտելն է։ Ավելի իրատեսական պատճառը իմ կարծիքով բլոգերի կողմից ադրբեջանցի սահմանապահների եւ այլ պաշտոնյաների մտավոր կարողությունների ոչ շահեկան նկարագրությունն է։ Քաղաքագետի խոսքով դեռևս վաղաժամ է խոսել Ադրբեջան լապշինի արտահանման դեպքում Թել-Ավիվի հնարավոր քայլերի եւ Ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերությունների հավանական վատթարացման մասին։ Ուզում եմ հավատալ, որ ամեն ինչ լավ կավարտվի։ Մեծիտան Կիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսի հեղինակությամբ լույս է տեսել հայ եկեղեցին անգլալեզու գիրքը։ Ինչպես գրել է Արամ Արաչինը գրքի ներածականում, գրքի նպատակն է հայ եկեղեցու անցյալը ներկան առաքելությունը ներկայացնել օտարներին, արեմտյան երկրներում ապրող հայ երիտասարդությանը։ Վեհապար Հայրապետը փորձել է որոշ չափով հեռու մնալ ակադեմիական վերլուծություններից, փորձել է իր ոճով, մտեցումով, վերլուծությամբ առավելագույնս հասկանալի ներկայացնել հայ եկեղեցուն վերաբերող հատկանշական երևույթներն ու դեպքերը։ Արամ Արաչինը ոչ թե ներկայացրել է հայ եկեղեցու պատմությունը, այլ պատմական հենքի վրա հայ եկեղեցու կյանքի ու առաքելության յուրահատուկ երևույթները, եկեղեցու կատարած առանցքային դերը հայ ժողովրդի կյանքում։ Մարզասերների համար Դահուկասարքի Հայաստանի հավաքականի անդամ Սերգեյ Միքայելյանը Ունիվերսիադայի Դահուկասարքի ազատ ոչ 10 կիլոմետր մրցատարածությունը հաղթահարել է 27.04 արդյունքով եւ նվաճել բրոնզե մեդալ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, ձյուն, վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչև 16-ից 18 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։